Кажу, як ходила баба до церкви та не минала корчму. Чоловік був Нуфрі називався, а бабі Сафрон. Одного разу вже каже, вона таки пусти мене до церкви. Ти ходиш в одно, а я і мені треба помолити. А він каже, та бо ти в корчму не мене. чуєш, дзвоні вже. От. Та йди вже ти гайдо, йди вже ти, я лишився в хаті, буду кутати. Ну, але Боже бороня би ти в корчму повертав. Ні, ні, але дай мені трошки грошей, бо в мене мало грошей. Буде-буде тих грошей, що ти маєш там. Тобі треба на годин рум, я знаю, я не даю нічого. Іди. Ну нічого я маю трохи, гроші на свічки я куплю. Пішла та й вже йшла, та чи по правді вона йшла до церкви, але друга така кума зарозумна була, та й така за добра, і ця сама, що й до церкви, там у корчмі. І відтів каже, йди сюди, я йду до церкви. Бо я тут взяла рум, я не маю з чим випити. Та дягай Бог бороні, то внуфріку знаєш, що я щіпела, та йду до церкви, та чудо заведя. Ні ме знати, не бійся. Ну ж, кумочко, та, тут та дзвоні, дзвоні мой. Та оце вип'ємо та йдемо, не бійся. Ну, випили то руб, а вона каже, Сафрона, та слухай, кумочко, та я не обгоріла. І я озмодян, та це махом вип'ємо та йдемо. А то вже лови полудянок. Чують дзвоні, ну дзвоні. Уже йдемо. Випили Дві літри руму, дві бабі. Кума з сафроном. Та нікуди вже не йдуть. А цей продавач труче їх на двір уже, вони надоїли йому там. Тручеї, тручеї. Творив двері. Запер двері. Упали баби на дворі, на сході косотаком зарупотіло щось там, не знаю, сходи завалялися, це що. Далі дзвонить, дзвонить. Та йди. Ну добре, та Сафрона, а я такий йду, а ти вже не гонна. Пішла, та й там кладка була, перехід до церкви. E mas lá gladko tej gladka ulomela se. o oj, oj, baba u kaminju u vodu upala. Pobela se i jojkat. виконала баба. Ну що, далі знати внуфрієве. Побіг там якийсь чоловік, ти хлопець, ти щось, Сказав, що утопилася сафрона. А вона, мабуть, яка, мабуть, вона в корч повертала. Я не знаю нічого. Той каже там, іди, бо у воді знайшли, уже вмерло. Йой це зайойокався внуфрі. Іду, іду, побіг. Господи, знайшов, що робити. Повезли там ту сафрону до хати, він пішов до попа, там годі. Попа і приходить до хати, квітів іде наймає трембіту, прийшов трем, трембітар, той, що трубить, трембітає сафроні, а онуфрі плаче. i dobranieś safroni. Pochoronieli i na tym koniec.